Անկախության հրճակումից հետո տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին երկու հայկական պետությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն եւ ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Զորավար Անդրանիկի եւ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշարձաններին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի։ Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր ողջ ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 24-րդ տարեդարձի արդիվ։ Տոն որը խորհրդանշում է ազատ ու անկախ ապրելու մեր դարավոր կամքն ու վճռականությունը։ Կորցնելով պետականությունը, հայ ժողովուրդը հարյուրամյակներ շարունակ ենթարկվել է բազում փորձությունների, դիմակայել ճշնամիների ոտնձգություններին ու կրել ցաներ զրկանքներ։ Սակայն նա երբեք չի հուսալքվել, չի կորցրել ազգային ինքնությունը, հավատն ու լեզուն եւ բա անգամ չի հրաժարվել իր նպատակներից։ Այդ նպատակներն իրականություն դարձան 1991 թվականին, երբ հայկական հինավուրց հողի վրա վերականգնվեց անկախ պետականությունը։ Դա մեր ժողովրդի փրկության ճանապարհն էր, հաղթանակների եւ ձերբերումների, կայացման ու ինքնահաստատման ուղին, որը նա անցնում է արժանապատվորեն իր միասնականության ու անսասան ոգու շնորհիվ հաղթարելով բոլոր դժվարություններն ու խոչընդոտները։ Օրորի ամրապնդելով ու զորացնելով հայրենի երկիրը եւ կերտելով իր հուսալի ապագան։ Մեծարգո Սերժ Ազատի, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին անկախության տոնի արթիվ։ Մաղթում եմ խաղաղություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք մեր ժողովրդին ու մայր Հայաստանին, որը բոլոր հայերի հայրենիքն է, հպարտությունն ու ապավենը, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով ուղերձ է հղել Գարիգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նրանում ասվում է. Մայրաթուր Սուրբ Իջմիածնից անկախության տոնի բերկրաշատ առիթով հայրապետական մեր օրտնությունն ու շնորհավորանքն ենք բերում համայն մեր ժողովրդին՝ ի Հայաստան եւ իսփյուրս աշխարհի։ Պատմական ու նվիրական է այս օրը։ 1991 թվականին մեր ժողովուրդը իրականացրեց անկախ ու ազատ ապրելու դարավոր իր երազանքը եւ հաղթահարելով պատերազմի ու շրջափակման դժվարությունները բարձր գիտակցությամբ եւ աննահանջ պայքարով ամրացրեց հայրենի պետականության հիմքերը։ Անկախության տոնը հրավեր է վերարժևորելու մեր անցած ուղին, նոր կորովով ու երանդով, հայրենանվեր գործերով շերացնելու մեր երկիրը եւ այս տոնի պանձալի խորհրդով միշտ նորոգ պահելու մեր ուխտը արհայրենին, ունկնդիր Աստվածաշնչյան խոսքին, թե ամենքս կոչված ենք ազատության եւ սիրով միմյանց ծառայելու։ Մեր աղոթքն է, որ Աստված իր ամենախնամ Սուրբ Աճի Հովանո ներքո միշտ անվրդով ու խաղաղ պահի մեր հայրենիքը եւ առատատես օրտնի, զորակից օգնական լինի հավատավոր մեր ժողովրդին, արգասավորելով հանուն մեր երկրի հզորացման բոլոր ջանքերը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, սերը եւ ողորմությունը թող լինեն ձեզ բոլորիդ հետ։ Ամեն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ գիտության, կրթության, սպորտի, արվեստի եւ մշակույթի մի խումբ գործիչներ, առողջապահության, տնտեսության, բանակի եւ իրավապահ մարմինների ներկայացիչներ ապարգևատրվել են պետական բարձրագույն ապարգևներով, շնորվել են պատվավոր, ինչպես նաեւ այլ բարձրագույն կոչումներ եւ դասային աստիճաններ։ Տարբեր բնակավարներում ակնառուն նվաճումների եւ հաջողությունների հասած հիշյալ անձանց Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 21-ին նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողության ժամանակ հանձնել է ապարքևները։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է բոլոր ապարքեվատրվածներին տոնի եւ պետական բարձր ապարքևներին արժանանալու կապակցությամբ մաղթել հաջողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 24-րդ տարեդարձի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում օտար երկրյա պետությունների ղեկավարներից, միջազգային գազམ་ակերպությունների պետական եւ հասարակական հատվածի հոգեվոր դասի ներկայացիչներից, անհատներից։ Տոնի Արթիվ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի Դաշնության նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Բարաք Օբաման, Ֆրանսուয়া Օլանդը, Յոախիմ Գաուկը, Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության թագուհի Եղիզաբետ II-ը։ Սերժ Սարգսյանի շնորհավորանքներ եւ բարեմաղթանքներ են հղել նաեւ Ալժիրի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Աբդելազիզ Բուտեֆլիկան Հնդկաստանի Հանրապետության նախագահ Պրանապ Մուքերջին, Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Էնրիկե Պենյա Նիետոն, Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամմեդովը, Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ավստրալիայի Միության գեներալ նահանգապետ Փիթեր Քոսգրովը, Սինգապուրի Հանրապետության նախագահ Թոնի Թան Քենգ Յամ Սադամը, Իրաքի հանրապետության նախագահ Մուհամմադ Ֆուադ Մասումը։ Հայաստանի հանրապետության նախագահը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ անկախության տոնի արդիվ։ Մեծ թաղերում այս տարի հացահատիկի առատ բերք են հավաքել, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր գյուղում այս տարվա բերքի արդյունքներից գոհ են։ Մանավանդ առատ է եղել հացահատիկի բերքը։ Համայնքի ղեկավար Վլադիկ Դանիելյանն է պատմում գյուղատնտեսության առավել զարգացած ճյուղերի մասին։ Ավանդական գյուղա, գյուղում զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Հացանուն, հացահատիկ, բանջարանա, ոստանային կուլտուրաներն ցանում։ Հողագործությունը իր բոլոր ճյուղերով, ենթաճյուղերով։ Գումարած տարերային անասնապահությամբ մեկը 5 ունի, մեկը 10 ունի, մեկը 15 ունի, մեկը 25 ունի։ Այս գյուղում անաստապահության կայացման ճանապարհին մի 2 հոգի, որոնք ունին 50 եւ ավելի անասուն, ու պլյուս մի 200-300 գլուխ ոչխար։ Այսինքն մեծամասամբ տնտեսություններում 90-95%-ը ունեն 1 տասնյակի սահմաններում ոչ ավելի։ Խաղաղագործությունը մեր մոտ դարգացած էր։ Հիմա խաղաղագործությունը ինքպես տարերային բնույթ է գրել։ Ընդամենը 7.5 հեկտար խաղաղագյուղ ունենք, որոնք գլխարան պահում են խաղարտադրողները։ Առայժմ այգեգուցը սկսալ չի, բայց կարծում եմ, որ ամսի 20-ից հետո երևի թե կսկսեն։ Հիմնականը մաթերում են մոտիկ գինը գործարաններից մեկից, շեխերում եւ կարմիր շուկայում։ Բայց բերք սպասվում է։ Մեծ հաշվով ըստ զրուցակցից իրենք գյուղմաթերքի սպառման խնդիր չունեն, բացառությամբ հացահատիկի։ Այս տարի այն մեծ դժվարությամբ են իրացրել, իսկ ովքեր էլ հասցրել են վաճառել, ոչ միայն հիմա գումարը ամբողջությամբ չեն ստացել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասշտաբով ներքին սպառման համար է ստացվում։ Հիմա ինչ տարբերություն կա։ Դա լրացու ամասնապահական մթերքը դեն գյուղում է իրացում, թե Ստեփանագերտում։ Էլի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ հադրուտ։ Ինչ կապ ունի։ Կարծես թե այդ առումով ներքին սպառմանը։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների սպառումը հիմնականում իրականացվում է տեղում։ Մարդիկ էս իրենց բոստանները հավաքում են ձմռան պատրաստություն տեսնում։ Թույն սարքում, պահածոներ են սարքում, Մեծ թաղերում շնորհիվ կանոնավոր մատակարարվող ռոռոկման ջրի զարգացած է նաև բանջարաբուծությունը։ Փարքասու մենք ջրի պահանջ չունենք։ Մենք ջրի պահանջ ունենք սրանից մոտ մի տասնյակ տարի առաջ։ Հիմա նույնիսկ համագյուղացիք զլանում են քշանան գետի ափին ոստաներ են։ Բանջարանոցները տեղափոխվել են անմիջապես տնամերձեր։ Մի քանի անգամ հեշտացրել է այդ առումով գյուղացիները հոգսել։ Համայնքում գործում է նաև Ղարաբաղ կարպետի մասնաճյուղը, որտեղ աշխատում են 10 գորգագործներ։ Ճիշտ ասած դա կարելի է համարել զբաղմունքի տեղ, որ կինը տանը չանս չկաղապարի, ամենն դեպի իր ունակությունների գոնե պահպանման խնդիր են լուծում։ Այդ դա որ չմոռանաս։ Ինչու՞ չէ նաև փոքրի շատ է նաև սոցիալական խնդիր լուծում։ Ասում չեմ լիուլի, Արդեն քանի տարի է համայնքում գործում է մեծ թաղերի սոցիալական աջակցության բարեգործական հիմնադրամը, որի միջոցներով այս տարի երկու հիմնական ծրագիր է իրականացվում՝ Գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատում եւ մսի խանութի գործարկում։ Վերջինիս միջոցով ըստ գյուղապետի փորձելու են լուծել մսամթերքի իրացման խնդիրը։ Ներդրումները ցավալը վերջին տարում երևի 10 միլիոններին ցավ արդեն։ Հիմնադրամի միջոցներով, համագյուղացի բարերարների միջոցներով Սալահատակվալան հարյուրավոր քառակուսի մետր գյուղամիջյան ճանապարհներ մինչև Գերեզմանատունը գյուղամիջյան ճանապարհ բարեկարգվելու։ Չեմ կարծում, որ մի 10000 քառակուսի մետրից քիչ լինի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը կոչ արել բոլոր հակամարտող կողմերին դադարեցնել մարտական գործողությունները սեպտեմբերի 21-ին խաղաղության միջազգային օրը։ Նա կոչ արել ՄԱԿ-ի բոլոր գործընկերներին սատարել այդ հորդորին։ Եկեք խաղության միջազգային օրն այս անգամ վերածենք բռնությունից զերծ օրվա, ներելու օրվա։ Եթե մեկ օր կարողանանք խաղաղության մեջ ապրել առանց ագրեսիայի եւ ճշնամանքի, ապա կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչերի կարող ենք հասնել, ասել է համաշխարհային գազམ་ակերպության ղեկավարը։ Նա հիշեցրել է, որ այս տարի օրվա կրկախոսն է գործընկերությունը հանուն խաղաղության արժանիք է բոլորի համար, որը կարևորում է բոլոր խավերի համատեղ աշխատանքը։ Ֆրանսիական օրերն Արցախում փառատոնը, որը մեկնարկել էր սեպտեմբերի 17-ին, եզրափակվել է շաբաթ օրը ֆրանսիացի երգիչ Պատրիկ Ֆիորիի մենահամերգով, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամական խմբի այցելությունն Արցախ կազմակերպել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Արցախ ժամանած հյուրերի խմբում եղել են Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամական շրջանակի Արցախի համայնքների հետ բարեկամացած Ֆրանսիայի քաղաքների, Սատար Ղարաբաղի միության եւ Ֆրանսիայի հայկական համայնքի մոտ 200 ներկայացուցիչներ, այդ թվում արվեստագետներ ու լրագրողներ։ Ֆրանսիական օրերն Արցախում տևեցին 3 օր, որի ընթացքում տեղի ունեցան Ստեփանակերտի Ֆրանսիայի բուրակում հավերժություն քանդակի հանդիսավոր բացումը, Պոլ Էլյուարի տուն Ֆրանկֆուրտի կենտրոնի հիմնարկեքի արարողությունը, գրական գեղարվեստական ցերեկույթ Ստեփանակերտի թիվ 1 դպրոցում, Արցախյան եւ ֆրանսիական խոհանոցների ներկայացում, Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի բացման արարողություն Շուշիում, ֆրանսիական ֆոլիմաժի ստուդիայի անիմացիոն ֆիլմերի շնորհանդես Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում, Ղարաբաղ Ֆրանսիա բարեկամությունը խորհրդանշող բացիկների պատրաստման մրցույթ Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանյան անվան բուրակում։ Փառատ Փառատոնը եզրափակվեց սեպտեմբերի 19-ին Ֆրանսիահայ երգիչ Պատրիկ Ֆիորիի համերգով Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Et puis il y a toi, toi qui m'ouvres le bras. Tu me tiens par le cœur et je n'ai plus le choix. Bouquet de mystère, parfum d'une victoire. Je guéris de l'enfance quand je suis près Նշենք, որ Ֆիորին Հայաստանում եւ Արցախում ճանաչելի դարձավ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը երաժշտական ներկայացումից հետո, որտեղ նա կատարում է արխայական հրաձիկների հրամանատարի Ֆեբա դե Շատոպերի դերը։ Le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner les yeux du Dieu éternel Qui a mis dans mon être ce désir pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Թեորիի հայրը ազգությամբ հայ է Ժակ Շուշանյան, մայրը Կորսիկուհի։ Իր հայկական ցակման մասին երկիչը անթակույցը պարտությամբ է խոսում։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, իմ արյան կեսը պատկանում է այդ ժողովրդին, ասում է երկիչը։ Թվում է ասվածի հետ անհամատեղելի է ֆրանսիական ազգանուն կրելը։ Ես գրում եի Շուշանյան ազգանունը, սակայն ամեն անգամ բախվում է նույն խնդրին՝ աղավաղում էին ազգանունս, իսկ դա ինձ համար ցավալի էր։ Այդ իսկ պատճառով հայրիկիս համանձայնությամբ սկսեցի կրել մորս ազգանունը, պարզաբանում է երկիչը։ Malgré ces grands yeux noirs qui nous ensorcellent. Bella la la այսօր։ Ստեփանակերտում անցկացվել է պրոֆեսիոնալ մենամարտերի երեկո, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի թիվ 6 հիմնական դպրոցում կայացավ պրոֆեսիոնալ մենամարտերի երեկո Արցախում խորագիրը գրող մրցաշար, որը կազմակերպել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտարվեսների ասոցիացիան։ Նախատեսվածի համաձայն անցկացվեց 9 պրոֆեսիոնալ մենամարտ, որին մասնակցեցին տարբեր ֆեդերացիաների մարզիկներ Արցախից, Հայաստանից, ինչպես նաև Ռուսաստանից։ Արցախի Կյոկուշինկայի կարատեդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ այս մրցաշարում որպես MMA մրցապայքարի ռինգի մրցավար ռեֆերի Արմեն Պետրոսյանը բարձր է գնահատում երեկոյի կազմակերպումը կազմակերպվածությունն ու մարզիկների պատրաստվածությունը։ Կազմակերպվել է պրոֆեսիոնալ մենամարտերի երեկո, որտեղ մասնակցում էին հետևյալ ոչերը. MMA, խառը մարտարվեսներ կանոններով, K1 կամեկի կանոններով եւ Muay Thai կանոններով, Muay Thai կանոններով անցկացվել երկու մենամարտ, երեք մենամարտ անցկացվել կամեկ վարկածով եւ 4 մենամարտ MMA վարկածով։ Ընդհանուր առմամբ Արցախում առաջին անգամ այսպիսի հզոր մեծ առաջնություն կազմակերպվում պրոֆեսիոնալ մենամարտերի, կազմակերպված էր շատ բարձր մակարդակով։ Մրցավարությունը կազմակերպված էր եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության դելեգացիայի օգնությամբ։ Մտավախություն ունեի, որ շատ ցաներ վնասվածքներ կլինեն, բայց հարկաստո մենք զերծ մնացինք այդպիսի վատ ավարտներից։ Կոնկրետին վրա մեծ տպավորություն ա թողել Մուայթայի Ֆեդերացիան Հայաստանի, որը շատ կազմակերպված դուրս եկան եւ ցույց տվեցին հիանալի գեղեցիկ մենամարտեր։ Մենամարտերի կազմակերպումը լրի վերցրել է իր վրա Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիա ֆեդերացիան, որի մեջ նույնպես մտնում են Muay Thai-ի, Կամեկի եւ MMA-ի ֆեդերացիաները, Գարեգին Աղաբալյանի գլխավորությամբ երեկոն համարում եմ կայացած Ստեփանակերտի մարտարվեսների ասոցիացիան ներկայացնող մարզիկ Ալեքսան Աղաբալյանը հաղթանակ տարավ Կամեկ ոճում եւ գրավեց առաջին պատվավոր տեղը։ MMA ոճում Էրնեստ Հայրապետյանը, ով ներկայացնում է Ստեփանակերտի Սամբոյի ֆեդերացիան, նույնպես հաղթանակ գրանցեց մենամարտի հենց առաջին փուլում։ Էջմիածինը ներկայացնող մարզիկի նկատմամբ տեխնիկական նոկաուտ նոկաուտով հաղթեց Արցախի սանդաուշուի ֆեդերացիայի մարզիկ Դավիթ Պետրոսյանը MMA-ի ոճում։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր մարզիկները ցույց տվեցին գեղեցիկ մենամարտեր, իսկ երեկոյի բարձր մակարդակով կազմակերպվածությունը խոսում էր մարզիչների ու պատասխանատուների կատարած գերազանց աշխատանքի մասին։ Աննա Ղուկասյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն, առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։